beddile li kelimati. Ne ima onoga ko će promijeniti njegove riječi. U biti one se ne mogu promijeniti. Ljudi samo sebe zavaravaju i sebi pokušavaju opravdanje naći. A on je taj koji sve čuje i sve zna. Dakle, istina u onome u čemu nas je obavijestio, a pravda u sudu i presudi. Efe hukmel džahilijeti jebgun, zar hoće i traže i žele hukmel džahilije, presudu iz džahilijeta oni. Omen ahsenu min Allahi hukmen, a bolje sudi od uzvišenog Allaha, li qavmi yuqinun, za narod koji je ubijeđen. Dakle, princip sudstva, savršenog sudstva, u Allahovoj vjeri, koji nije ostavio ništa, a da nam ne objasni. Propisi vezani za našu čistoću, vezani za naše ibadete, vezani za našu ekonomiju, za politiku, za međusobni rad i djelovanje. Sve, sve, sve na ovome dunjalu. Čak propisi vezani za nas i prije nego što smo se našli na ovome i koji su obavezali naše roditelje i propisi koji obavezuju neke i nakon naše smrti, a to jeste našu djecu u pogledu nas. Propisi koji ništa nisu propustili. Savršenstvo Allahove vjere. Sljedeći princip jeste princip uređenja društva. I u tome je uzvišeni Allah tebareke ve taala kroz Kur'an i Kerim, a zatim preko svoga Rasula alejhi salatu vesselam vrlo lijepo i jasno do u detalje objasnio principe življenja i rada na ovom dunjaluku. Principe koji su vezani za društvo. Pa tako se obraća vladarima u pogledu onoga šta su dužni raditi u pogledu sa ljudima i kaže وَحْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ I budi ljubazan prema vjernicima koji te slijede, prema mu'minima. Dakle, blagost vladara prema onima koji su mu pokorni u onome što je Allah uzvišeni tabaraka wa ta'ala odredio. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ Sa milošću Allahovom bio si blag prema njima. وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا a da si bio osoran, galival kalbi, grub, tvrdog srca, feldu min haulik, razbježali bi se od tebe, fa'fu anhum, pa im oprosti, wastagfir lehum i zatraži oprost od Allaha za njih, vašavirhum fil emr i dogovaraj se sa njima o svim pitanjima, pitanjima mimo pitanja vjere svakako, jer je Boži poslanik, ali i u principu vam vjere, slijedio vahij i objavu. Dakle, ukazuje nam na principe blagosti vladara prema svojim podanicima, mu'minima, vjernicima koji su mu u pokornosti u slijedjenju Allahovih propisa. Zatim opraštanje grešaka njihovih i dogovaranje sa njima. Pogledajmo šta nam uzvišeni Allah propisuje u pogledu odnosa ljudi i njihovih vladara ljudi sa njihovim vladarima i kaže ja ladina amanu ati'u Allah ovi koji vjerujete slijedite Allaha budite u pokorni wa ati'u Rasula i slijedite njegovog Rasula wa ulil emri minkum i vaše predstavnike među sobom one koji posjeduju vlast. Ovaj ajet pogledajmo kako nam jasno kaže. O vjernici, budite pokorni Allahu i budite pokorni njegovom Resulu. A onda na trećem mjestu ne kaže budite pokorni, kao na prva dva mjesta. U prva dva slučaja to je neprikosnovena pokornost. Budite pokorni Allahu i budite pokorni njegovom Resulu i vašim predstavnicima. Što znači bit ćete vašim predstavnicima, vladarima vašim, pokorni u onolikoj mjeri ukoliko je pokornost uzvišenom Allahu njegovom Resulu alaihissalatu a ne ima pokornosti vladarima niti pretpostavljenima u nepokornosti uzvišenom Allahu. La ta'ata li mahlukin fi ma'siyati al Ne ima pokornosti stvorenju u nepokornosti stvoritelju. I to mi oglašavamo i obznanjujemo. Da se pokoravamo našim predstavnicima i onima koji su preuzeli od muslimana, među muslimanima. Vlast, da se im se pokoravamo u onolikoj mjeri koliko je pokornost uzvišenom Allahu. I koliko je slijedjenje Allahovih propisa i izvršenje njihovo. A nema pokornosti njima u nepokornosti uzvišenom Allahu te I dalje nam ovaj ajet kaže fe intenazatum vi a ako se u nečemu raziđete, vi i vaši predpostavljeni feruduhu ila Allahi vor Rasul. Onda se obratite Allahu i njegovom Resulu. To jeste Kur'anu i sunnetu. In kuntum pod šartom, pod uslovom tu'minune billahi wal jeumil ahir. Ako vjerujete Allaha i sudnji dan, to jeste tu će se pokazati vaš iman. U slijedjenju i pokoravanju uzvišenom Allahu te bareka wa ta'ala i slijedjenju Resula ali i njegovoj pokornosti. Ako vjerujete Allaha, pokorite se i ako vjerujete u sudnji dan i ako ste svjesni da ćete stati pred uzvišenog i odgovarati za ono što ste radili. Tu je taj ibadet koji se pokazuje. Pogledajmo zatim šta uzvišeni naređuje čovjeku da ispunjava, radi i ostvaruje sa svojim manjim društvom, to jeste sa svojom užom okolinom u kojoj živi, sa svojom djecom, sa svojom ženom, tako dalje, sa svojom porodicom. Uzvišeni Allah kaže, ja na amanu, ovi koji vjerujete, dakle iman da vidim, da se pokaže, vi kažete da vjerujete, pokažete svoj iman. U čemu se on ogleda? Ogleda se ku Čuvajte sebe. Wa ehlikum naren i porodice svoje od vatre. I zato se u hadisu Rasula alaihi sallam kaže La jedhulul džennete juz. U džennet neće ući onaj kojem je svejedno šta njegova žena, šta njegova kćerka, šta njegovi najbliži rade od nemorala, od razgoličavanja, od njihovog pozivanja na nemoral i na razvrat. Takav kome je to svejedno, kada će mu žena otići i doći šta će raditi i žena i kćerka i tako dalje, to je dejud i taj u tuči neće. Ku čuvajte sebe, nare i vaše porodice od vatre. Što znači da je to međusobno povezano i vi i vaše porodice. Jer ako oni odu u vatru, mogu i vas povući. Pa će reći, ti si bio uzrokom našeg džehennema, pa i ti dođi vam Čuvajte sebe i svoje porodice vatre. vakudu hennasu wal čije će biti gorivo ljudi i kamenje. Džehennem, vatra, ova dunjalučka vatra je samo jedan od sedamdeset dijelova džehennemske vatre a mi ovdje imamo raznih vrsta vatri. Od one obične do one koja topi željezo. I zato ova dunjalučka ljudska tijela neće biti na iretu ovakva kakva su danas. Već će biti mnogo veće tjelesine koje će moći biti u tome džehennemu, a da se ne istope, a da se ispate. La je mutu fiha, wa la jahja. Neće umrijeti, jer kad bi umro nema više patnje. Ola Jahja niti će živjeti životom dostojnim, životom koji se naziva životom. Već će to biti jedna užasna patnja. Kullema nediđet džuluduhum beddelnahum džuluden. Gajra. Kada god im sagore njihove kože, mi ćemo im te kože zamijeniti drugim kožama. Zašto? Li je Da osjete okuse azab. Zato što se bol osjeća u koži ovdje. Opet kuranska mođiza. Da osjete tu bol, stalno će im se te zamjenjivati kožu. ali mela iketun, iznad toga džehennema su meleki giladun, strogi, šidadun, snažni, la jasun Allah Nisu Allahu asije u onome što im naredi وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ I sve izvršavaju što god im bude naređeno. Pogledajmo isto tako kako nam uzvišeni Allah govori da trebamo postupati sa svojim porodicama. Da trebamo kao prvo biti odlučni i oprezni. A kao drugo opraštati. I da u nama ne ostaje trag toga što nam je neko zlo od naše porodice učinio. Kaže uzvišeni Ja ejuhalladina amanu Ovi koji vjerujete Inna min ezvađikum Među vašim ženama Wa euladikum I vašom djecom adub lekum Imate vi neprijatelja Fahdaruhum Pa ih se čuvajte Wa in ta'fu Pa ako preko toga pređete Wa tasfahu I u potpunosti vi to od sebe otklonite, dakle ništa vam pridušava vašim ne ostane od teškoće što su vam učinili وَتَغْفِرُوا i oprostite fa inna Allahe gafurur rahim pa Allah je taj koji gafur koji posjeduje magfiret i oprost koji prašta rahim koji je milostiv pa i vi budite drugim riječima milostivi i ti koji opraštate svojim porodicama koje su vam zlo nekada nanijele. Pogledajmo kako nam uzvišeni Allah te ta'ala naređuje da jedni sa drugima postupamo. Kaže uzvišeni Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan. Zaista Allah naređuje pravdu, dobročinstvo, wa ita'i idil qurba i pomaganje i davanje bližnjima وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ i zabranjuje razvrat وَالْمُنْكَرِ sve što je odvratno وَالْبَغْيِ i nasilje يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ savjetuje vas da biste se opametili i kaže uzvišeni يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ Ovi koji vjerujete, čuvajte se mnogog sumnjičenja. Inne ba'da dhanni ithn neka sumnjičenja su otvoreni grije. Wala su, i nipošto ne uhodite jedni druge. Wala jagte ba'dukum ba'da i ne ogovarajte jedni druge. I kaže uzvišeni wala jeshar kaumum min kaumin I neka se ne izruguje narod jedan drugome Asa en yakunu khayran minhum. Može se desiti da su ovi bolji od njih. Ovi kojima se izruguju da su bolji od tih koji im se izruguju. Wala nisa'um min nisa'in. Niti žene jedne drugima da se ne izruguju. Asa yakunna khayran minhun. Jer se može desiti da su one izrugivane bolje od onih koje ih izruguju. ولا تلمزوا أنفسكم i ne kudite jedni druge wala tanabazu bil alqab i ne zovite ružnim nadimcima jedni druge i kaže uzvišeni wa ta'awanu 'ala al birri wat taqwa i potpomažite se međusobno u dobročinstvu i bogobojaznosti وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ A nemojte se pomagati u grijehu i u neprijateljstvu. Nemojte da se širi grijeh pa da se u tome podpomažete, niti da širite mržnju među muslimanima, već mora biti vaš princip podpomaganja u dobru, u širenju sunneta i Allahove vjere, u širenju principa vjere onakve kakva jeste, u širenju takvaluka, a ne u širenju grijeha i u širenju neprijateljstva i mržnje među muslimanima. vel mu'minune ihva, muslimani mogu biti samo braća i ništa drugo. Jer ako nisu braća znači da u njihovim imenima kojima se nazivaju da su mu'mini nešto nedostaje. Jer uz mu'min, uz ime mu'min stoji svojstvo ihva, braća. Pa ako u tome bratstvu nešto nedostaje, znači da i u tome imenu mu'mina nešto nedostaje što se mora popunjavati i ispravljati. Wa emruhum shura a njihovi poslovi su svi u dogovoru međusobnom njihovom. I mnogi ajeti koji nam o tome govori. Pošto društvo, a isto tako pojedinac, ne može biti bez neprijatelja, bez onih koji mu neprijateljstvo pred njega postavljaju i koji rade, bez obzira što bi čovjek nekada poželio da se osami na vrhu planine, da ne zna nikoga od ljudi i da sam živi obožavajući uzvišenog Allaha te bareke čak i u takvoj situaciji našao bi onoga ko bi mu bio neprijatelj tako da dok je čovjek na ovome svijetu ne može biti oslobođen od toga i zato imamo dvije vrste neprijatelja neprijatelje među ljudima i neprijatelje među šeitanima, među džinima. Što se tiče prvih šeitana, to jeste neprijatelja među ljudima, uzvišeni Allah nam kaže hudil afve, uzmi oprost, amur bil urfi i naređuj ono poznato i dobro, u anil džahilin i okreni se od džahila, nemoj se njima baviti, ne zaslužuju to. Isto tako uzvišeni Allah kaže idfa billati hiya ahsan a ti odvrati onako kako je najbolje sejje na